Moaștă ducere, Maica fulge grele, Ioi Domnul, Ioi Domină din vișnimere, Sara lui Crăciunul la curtea al Crăciunului, Ioi Domnul, Ioi Domină de acolo merge, Să nu șuștere inima Crăciun grăiere, Ioi Domnul, Ioi Domină, sfimă Dumnezeu, Sălășul, străjdare, să-i râsta mult, Ioi Domnul, ioi Domină, poate dăviți duce în grajul, Cu voi acolo merge. Ioi Domnul, ioi Domină, bine-și daște-ne, La cap ce pune dânflorită, Ioi Domnul, ioi Domină, bine-au hodinit, Până la Domno, oi, Domină, pe Maica prinde, niște muși la grele voi o da gura. Ioi, Domnul, oi, Domină, muncio dușura, dușurau, Pătiul naștere, Crăciun grăiele, Ioi, Domnul, oi, Domină, cătă sluga ta, Ia ești ca la afară, ce să lăi de-a sară, Ioi, Domno, oi, Domină, morții sordiți, Iubașii ieșire înapoi să întorce, Ioi Domnul, ioi Domnul, în genunchi, Și nici cuvânt apoi judecăciune, Ioi Domnul, ioi Domnul, ce mi-ar pute fi, Că de afară-i vară și din casă iarnă, Ioi Domnul, lumină Crăciun e și e Și nici cuvânta iartă mi-i maică, ioi Domnul, ioi Domină, că nu te-am știut, că de te-am nu știi că e te-am rudat, ioi Domnul, ioi Domină, casă căduroasă și o perică groasă, eu nu te-o ierta, ioi Domnul, ioi Domină, până mi-i dar ce-mi moașa fiului. Ciuntai da dulce, ioi do noi, ioi domine, ciuntai bolovan, și do noi, Ioan, bă, tată, nu lăsa. Ioi do noi, ioi domine, cine văluie, piciorul umbrătoare și brânci brânzătoare, ioi do noi, ioi domine, ochii văzători, ochii văzători, nevastă viață, ioi Domnul, ioi Domine, moașa Fiului.